Sunt boier numai domnicole, lui Doamne, vremea este bogăticole, lui Doamne, casa să vreo mărturatole, lui Doamne, masa să vreo încărcatole, lui Doamne, nu dormiți în astă seară, ole, lui Doamne, ci ședeți la privegeară, ole, lui Doamne. cântatolerui, Doamne, și te vectele clamatorerui, Doamne, să le dea Hristos de toate olerui, Doamne, bucurie, sănătate, olerui, Doamne, să le dea Hristos de toate olerui, Doamne, bucurie, sănătate,